Po završetku namaske dove kod nas je uobičajeno proučiti suru Fatihu. Vjerovatno se ovaj običaj temelji na izreci Muhammeda a.s. da je najbolja od svih dova sura El Fatiha iz prostog razloga što u njoj molimo Allaha Đalešanuhu da nas uputi na pravi put, a nema većeg dobra od toga da je insan na pravom putu. Pokazani način klanjanja sabah namaza predstavlja obrazac kako klanjati namaze općenito. Sa izuzetkom dženaze koja se u cijelosti klanja u stojećem položaju, forma svih drugih namaza je ovakva. Razlike su u broju rekiata i donekle u učenjima na kijamu stajanju. Treba zapamtiti da na stajanju trećeg rekata kod vitra, nakon proučene bismile, fatihe i sure ili odlomka iz Kur'ana, podignemo ruke kao pri početnom tekviru i kažemo Allahu Ekber, pa ih ponovo svežemo, muškarci preko pojasa, a žene na prsa, i proučimo kunu dovu. Tekst kunu dove je naveden poslije sure El Leil na 60. strani. Po završetku ove dove ili neke od kraćih dova koje je zamjenjuju, ide se na ruku pa se namaz privede kraju na način kako smo to već vidjeli na primjeru sabaha.